السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام <clears throat> على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار بعد يحمد الله سبحانه وتعالى لكم وكمتكيا صلاه سلام أنتم صلى الله عليه واله وسلم سمبامبا مع اهل زاكي مع الصحابه زاكي ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم ونهج منوالهم إلى يوم الدين na kila atakayeishi katika mfumo wao mpaka siku ya mwisho <clears throat> biidhnillahi subhanahu wa ta'ala Utakuwa ni muhadhara wetu wa kwanza katika mihadhara iliyopangwa kwa ratiba ya mwezi huu wa Ramadhani kwa upande wa kina mama, na mihadhara yetu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala itazungumzia masala ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa na manhaj ahli sunnati wal jamaa. Hii itakuwa ni mada ya mihadhara yetu yote ambayo tunakusudia kuitaja. Jamii au ulimwengu ambao tunaishi nao kwa sasa hivi ni ulimwengu wa tahadhari kabla ya mimi na wewe kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliutolea tahadhari ulimwengu huu bali aliweka maneno yenye kuashiria wale watakaoishi katika ulimwengu huu wawe na tahadhari kubwa sana alisema katika hadithi ya Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة تمي صلى الله عليه وآله وسلم katika hadithi ya Irbadu ibn Sariya anasema alayhi salatu wassalam, innahu, hakika yake mambo yalivyo, mayaish minkum, yeyote atakayeishi umri mrefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana ataona tofauti zimekuwa nyingi sana. Kila mtu atakuwa anaitia katika lake. Yule atasema hivi na huyu vile vile atasema hivi, huyu atasema lile na huyu atapingana na yule. Haya mambo yanatarajiwa kwa atakayeishi umri mrefu katika nyinyi kuyaona na kweli masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama walioishi umri mrefu wakiwemo kina Anas bin Malik, kina Abdullahi bin Mas'ud, mama Aisha radhiyallahu anha, kina Abu Huraira radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba walioishi umri mrefu waliona mambo yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama aliyatabiri wao wakiwa hai, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha lam yatruk hadhihi lummata ala hira, akuacha umma huu katika mbabaiko, kwamba yakitokea hayo basi wababaike na wapate tabu. La, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa silaha ya kuwafanya wabaki katika haq Aliwaambia, faalaikum bisunnati, yatakapodhihiri mambo hayo na zitakapodhihiri ikhtilafu hizo, bi bisunnati, basi nyinyi shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati alkhulafai arrashidin, na sunna za makhalifa waongofu almahdiyina min ba'di addu alaiha binnawajiz. Mtume akasema ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego, meno ya pembeni. Na wanaochuoni wa balagha wanasema hadhihi kinayatun ala ashaddi tamassuki biha, hii ni kinaya, hii kuonyesha juu ya namna tunavyotakiwa tushikamane kwa nguvu zaidi na hizo sunna, kwa sababu fitan ni nyingi mno. Ndio maana Mtume akasema addu alaiha bin nawajif ziumeni hizo sunna <clears throat> kwa meno ya magego. Meno ya magego ni meno ya pembeni. Hata mtu anapokula mfano mfupa au kitu kigumu, akiuma kwa meno ya pembeni, anakuwa anakishika kwa nguvu, tofauti na mtu akiuma kwa meno ya mbele. Kwa Mtume akatuambia hizo sunna tuziume kwa meno ya magego, kwa maana tushikamane nazo kwa hali zote, kwa nguvu zote. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha jambo katika kuweka umma wake katika usalama wakati atakapodhihiri hayo mabalaa. Akasema Rasul alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi, yani kila jambo ambalo halina mafundisho kwenye kitabu cha Allah, halina mafundisho kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo ni uzushi katika dini yetu. Kwa hiyo Mtume anatuambia sisi, ole wenu, tahadharini na mambo hayo ambayo mtayakuta kipindi hicho, baada ya kuishi umri mrefu, mtayakuta mambo hayo yanafanywa katika dini, na mimi sijawapeni mwongozo wowote, wala Allah hajateremsha maelekezo yoyote katika mambo hayo, lakini watu watayafanya na watayazingatia kuwa mambo hayo ni katika dini. Tahadharini na mambo hayo. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa tahadhari kuhusiana na kipindi hichi tulicho nacho, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine akitabiri kwamba sayakunu fi akhiri zaman bala'un wa umurun tunkirunaha, yatapatikana mwisho wa zama, yatapatikana mwisho wa zama mabalaa na mambo ambayo nyinyi mkiyaona mtayapinga, lakini zama za mwisho yatapatikana na watu watayakumbatia na watakuwa wakali wakikatazwa mambo hayo haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam <clears throat> lakini vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutoa tahadhari na kuendelea kuhadharisha umma wake katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hadithi ameitaja alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala anasema Rasulu alayhi salatu wassalam akiutabiri umma huu katika hatua mbalimbali ambazo utapitia umma huu <clears throat> Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi hii juu ya uwepo wa dakhan. Itapatikana kheri, lakini ndani ya kheri hiyo kutakuwa na dakhan alipouliza wa hal min ba'di dhalika shar min khairi, je, baada ya shari hiyo kutokea kutakuwa na khairi? Qala naam wa fihi dakhanun, tumekasema ndiyo, kuna khairi itapatikana baada ya shari, lakini khairi hiyo haitokuwa kama ilivyokuwa sasa hivi. La, khairi hiyo itakuwa na dakhan, itakuwa na vuguvugu itakuwa na moshi utakaotanda kwenye hiyo kheri. Ili mtu mpaka kuiona kheri, kuna vuguvugu au kuna ukungu utakaokuwa unamzuia, kama vile ukungu leo unavyotokea asubuhi, mtu akawa haoni mbele yake kuna nini. Kwa hiyo kheri itakuwepo, lakini kheri hiyo itakuwa na ukungu, itakuwa kuiona si rahisi. qalu wama dakhanuhu ya rasulullah masahaba wakauliza au katika hadithi ilivyokuja hudhaifa ibn al-yaman anasema qultu wama dakhanuhu ya rasul rasulullah nikamwambia mtume saa salama ukungu, ukungu wake ni nini iwe mtume wa allah wasema kuna kheri kisha kheri hiyo itakumbwa na ukungu huo ukungu ni kitu gani ewe mtume wa Allah qal Mtume saa salam akasema duatun ala abewabi jahannam, ukungu wenyewe utakaowazuia watu wasiingie katika hiyo kheri ni kupatikana walinganizi <clears throat> ni kupatikana kwa mashehe, ni kupatikana kwa wazungumzaji katika dini, lakini wazungumzaji hao ala abawabi jahannam wamesimama katika milango ya jahannam ni walinganizi wa dini na ni mashekhe vile vile na wataamrisha wanayoamrisha na kukataza wanayokataza na watu watawakubali katika jamii kwamba hawa ni mashekhe zetu na hawa ni walinganizi wetu lakini mtume saa salama anasema hawa watatokea katika kipindi hicho cha kheri lakini shari yake zaidi ni kwamba walinganizi hao wamesimama katika milango ya jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha yeyote atakayewakubalia wao katika dawa zao akawafuata katika ulinganizi wao qadhafuhu fiha watamtumbukiza katika huo moto wa Jahannam. Yeyote ambaye atakubali kufuata njia zao na kufuata mienendo yao na kufuata dini kwa maelekezo yao, kadhafuhu fiha, watamtumbukiza katika moto wa Jahannam. Hii ndiyo hatari iliyopo katika kheri ya wakati huo. <clears throat> Kwa mtu mwenye akili timamu <clears throat> akizitazama hadithi hizi za Mtume tulizosoma, akili yake itawafikiana na mimi kwamba kipindi tulicho nacho ni kipindi cha tahadhari, na inawezekana mtu <clears throat> akaona analofanya kuwa ni kheri lakini ikawa ni sababu ya kumwingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umakini unahitajika kwa kiasi kikubwa sana, na mbaya zaidi ni kuwepo kwa watu ambao tumewakubali kama ni mashekhe, kama ni walinganizi, kama ni wazungumzaji katika dini, lakini sheria yao ni kubwa zaidi kiasi ambacho yeyote ambaye atakayewaunga mkono katika yale wanayozungumza itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika moto <clears throat> na huu ndio ulikuwa utaratibu wa Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kana nnasu yasaluna rasulullah sallallahu sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafatan an yudrikani watu walikuwa wakipenda kumuuliza mtume sasa kuhusiana kheri nikifanya hivi ndalipo vipi je mtu akitoa sadaka kadhaa lakini mimi nilikuwa napenda kumuuliza kuhusiana na shari kuhofia zisije zikanijiriki anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sharra la bi بالشر lakin litawqih ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه <clears throat> عرفت الشر mimi nimeitambua shari la li sharrin lakini sikuitambua shari kwa sababu ya kuifanya hiyo shari lakin litawqihi lakini kwa ajili ya kujiepusha nayo waman la ya'rifu sharra min alkhairi na yule asiyejua shari asiyejua kutofautisha kati ya shari na kheri, yaqau fihi, ataingia katika hiyo shari. Kwa zama tulizonazo nazo ni zama <clears throat> za tahadhari sana. Sasa kuna mambo ya msingi ambayo tunawajibika sisi kukumbushana, kuyazungumza mara kwa mara kwa ajili ya kutafuta salama kwetu sisi, kadhalika pia kwa kizazi chetu ambacho kipo nyuma yetu. Na miongoni mwa mambo hayo ya msingi sana ni kuambiana ukweli bila ya kuficha, kwa sababu tupo katika zama za tahadhari. Kwa hivyo lazima tuambiane ukweli kwamba hii ni haki na hii ni batili. Hawa katika mashehe au wazungumzaji wanaizungumza haki na hawa katika mashehe au wazungumzaji wanazungumza batil Hawa wako katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallama, na hawa wako kinyume na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallama. Ili mradi tutoe mwongozo kwa watu, Mtume masahaba, taraktukum ala almahajjati albayda ليلها kanahariha la يزيغ anha illa halik anasema mtume anawaambia masahaba taraktukum ala almahajjati albayda nimewacha katika njia nyeupe kabisa katika uwanda mweupe kabisa lailuha kanahariha usiku wake ni kama vile mchana wake hakuna tofauti la yazighu anha hakuna atakayekwepa uwanda huo, atakayekwepa njia hiyo, illa halik, isipokuwa atakuwa ni mwenye kuangamia. Kwa hiyo Mtume saa salama, kila kitu ametuwekea wazi. Yule atakayeona kwamba ah, mimi siwezi, sitaki kufuata njia hii, basi amechagua mwenyewe kuangamia na yule atakayeona kwamba hapana, hii ni haki na inaniwajibikia mimi kuifuata, basi amechagua salama katika maisha yake. Ayuha nas miongoni mwa mambo hayo <clears throat> ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza kwa watu ni at-tauhid ni tauhidi, na ni jambo ambalo mtume amelifanya kwa muda mrefu, bali tauhidi ndiyo hamilu risalati nabii sallallahu alaihi wasallam, ndiyo kitu kilichobeba ujumbe wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa yake yote imebebwa na tauhidi na maelekezo yake yote aliyoyafanya na aliyoyatoa katika kushikamana na ibada, katika namna ya kuswali, namna ya kufunga, namna ya kuhiji, namna ya kutoa zaka, kiwango chake, mambo ya mirathi, yote maelekezo aliyotoa Mtume sa salama yanabebwa na tauhidi. Kama hakuna tauhidi, hakuna malipo yoyote katika hayo yote aliyoelekeza Mtume sa salama, na ikiwepo tauhidi ndipo tahsulu yahsulu aljazaa ndipo malipo yanapatikana wa yahsulul ajru na ndiyo malipo yanapatikana kwa hiyo tauhidi ndicho kitu muhimu sana kwa muislamu inna adhama alqisti at-tauhid uadilifu mkubwa kuliko adilifu zote ni tauhidi wa huwa rasul adli wa bihi qiwamu, na tauhidi ndiyo kichwa cha uadilifu, na kwa hiyo tauhidi ndiyo uadilifu unasimama. Haiwezekani watu wakawa waadilifu bila ya tauhidi. Kwa hiyo kwa tauhidi ndiyo uadilifu unasimama. wa inna adlama dhulm ashirku na hakika dhulma iliyokuwa mbaya zaidi ni ushirikina katika dhulma mbaya ni dhulma ya shirki قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه الله نسيما كتك سورة لقمان آية نمبالي, آية نمبالي كمنا تاتو anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimnukuu Luqmani, ya bunayya, iwe mwanangu kipenzi, la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa sana kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha kuhusiana na shirki kwa sababu shirki ndiyo inayomtoa mtu katika tauhidi inamfanya mtu kuwa nje ya maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> amemuumbia na hadithi kutoka kwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameitaja al-Imam at-Tabarani katika Musnad ash-Shami ash-Shami kadhalika ameitaja al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ub al-Iman na al-Imam ad-Dailami katika Musnad al-Firdaus anasema mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allahu azza wa jalla amesema Allah azza wa jal, ana wa inni wal ins wal jin fi naba'in adhim. Anasema mtume wa inni, kika yangu mimi, wal ins, na mwanadamu, wal jin, na jini, fi naba'in adhim, tupo katika habari nzito sana. Mimi binadamu na jini tupo katika habari nzito sana. Jambo letu ni zito mno, si jepesi. Akhluqu wa yu'badu ghairi, kwa kile kitendo cha kwamba mimi ndiye ninayeumba, alafu kwenye kuabudiwa anaabudiwa mwingine. Wa arzuku wa yushkaru ghairi, mimi ndiye ninayetoa riski, lakini ajabu shukurani anapelekewa mwingine. Bila shaka kesi hii baina yangu mimi jini na mwanadamu ni kesi nzito sana. Maneno haya anayesema Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> wa inna a'dhama al-fariya an tushrika billahi wa qad khalaqaka, na hakika uovu mzito zaidi ni wewe kumshirikisha Allah hali ya kuwa Allah amekuumba wewe uovu huu ni mzito sana, mtu akaingia jambo katika mambo ya shirki, ima akavaa hirizi au <clears throat> akatundika hirizi katika nyumba yake au akafungwa hirizi hiyo katika mwili wake au akachanjwa machale katika mwili wake eh, au akanyoshwa makombe matalasimu na mengineyo uovu huu ni mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa idha kana Allah subhanahu wa ta'ala qad amara bil islahi wa naha anil fasadi wal ifsad na ilipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kutengeneza anawataka watu watengeneze nafsi zao watengeneze familia zao, watengeneze jamii zao, watengeneze wale watu wanaowazunguka. Ilipokuwa jambo hili liko wanaha anil fasadi wal ifsad, na Allah akakataza juu ya maharibiko na uharibifu, maharibiko na uharibifu, kwa maana wewe kuharibika au wewe kuwaharibu watu wengine. Jambo hili pia Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza <clears throat> katika suratu Al-A'raf aya nambari ya 56, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msilete ufisadi, msiharibu katika ardhi baada ya kutengamaa kwake, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kuwa ardhi hiyo iko safi. Wad'uuhu khawfan wa tamaa, na mnatakiwa mumwombe Allah kwa hofu, kumhofia yeye na kwa matumaini. Fanyeni hivyo, waduhu khawfan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, kwa sababu rahma za Allah zipo karibu na wale wenye kufanya matendo mema. Hapa <clears throat> ndiyo sehemu ya msingi sana ya kushika